Esan bezala, zaroako hogeita zazpi ditu gaurko honetan, aste artea da, eta hau berrion albistegia duzue, berriozari irriatiaren albiste eman kizuna. Mendialdea eskoletara segurtasunez dioteko proposamena aurkeztuko da gaur arratsaldean oinbusa du izena proposamen berrionek, eta seme alabak eskolara eraman behar dituzten guraso eta senidei zuzendua dago. Oinez eta bizikletaz bide segurua da planteatzen duena. Ekin ekimenaren aurkezpena esan bezala gaur arriatsaldean eginen da atxaleko zazpietan entzunareto edo auditorio berrian Itzaldi hau berrio zarko udalaren ingurumen arloak sustatutako ingurumen jardunaldien artean lehenengoa izanen da. Jardunaldi hauen helburua da ohitura osasungarriak sustatzea eta urrengo saioak abenduaren emezortzian eta hogeian izanen dira eta etxeko komposta zein konsumo arduratsua izanen dituzte izpide. Bestalde eta aste honetako itzorduak begiratzen eh, jarraituz berriozarko udalak ohiko osoko bilkura eginen du bihar hainbat mozio eztabaidatuko dira bertan besteak beste desjabetzen edo etxe kaleratzen aurkako bi mozio PSN aurkeztutako beste bat oinarrizko laguntzako osasun eta larrialdiei buruzkoa eta emakumeen aurkako indarkeriari buruzko azken mozio bat bihar izanen da osoko bilkura hau azaroak hogeita sortzi beti bezala erratxaldeko seiter dietan udaletxeko areto nagusian. Eta bihar ere tokiko itunei buruzko jardunaldia eginen da berriozarren. Bihar azaroak hogeita sortzi goizeko amaiketatik eguerdiko ordu bietara. Tokiko itunen jardunbide egokiei buruzko elkartrukerako jardunaldia eginen da berriozarko udaletxeko kulturgunean. Jardunaldiaren helburua da kontziliazioaren eta erantzukidetzaren aldeko toki itzarmenen esparruan garatutako esperientzia eta jardunbide egoki guztiak partekatzean. Hau da egitaragoan goizeko amaiketatik hamaiketan aurkezpena eginen dute Teresa Nagore Inafiko zuzendariak Xabi Lasa berriozarko alkateak eta Luis Castro berdintasun saileko zinegotziak. Hamaika terdietan eba isturiz berdintasun teknikariak ansoa ingo udalaren esperientziaren eta jardunbide egokiaren aurkezpena eginen du. Amabi terdietan berriz zizur nagusiko udalaren ikuspuntua ikusi alizanen dugu Josu Irigoien bertako berdintasun teknikariaren eskutik eta bukatzeko burlatako udalak hartuko duitza pakidu duke emakumeentzako enplegu tailerreko zuzendariaren ahotan. Eta gogoratu, amaitze ardela Euskara ikasteko bekak eskatzeko EPA. Azaroaren hogeita amarre arte zabalik egonen da Euskara ikasteko beka hauek eskatzeko EPA. Hau da, datorren ostiralera bitartean. Eskatzeko agiriak auzo bulegora eraman behar dira, kale berri kaleko zazpigarren zenbakian, astelenetik ostiralera goizeko sortzietatik ordu bietara. Deialdi honetan, beka eskatu halko dute berriozaren erroldatutako pertsonek, baita autonomoek, eta egoitza soziala berrio duten mikroenpresetan lan egiten duten langileek ere. Argibide gehiago dituzue irubebikoitza.berriozar.es udal gunean. Eta kirol kronikarekin amaituko dugu albisten kontakizun hau berriozarko soka tira taldearen garaipen handiarekin gure herriko taldeak garaipena eta txapelak lortu zituen iragan larun batean gizonezkoen seieun kiloko kategorian eta talde mistoen lareunda hogei kiloko mailan jardunaldia gizonezkoen kategoriarekin hasi zen berriozarko taldeak tirada guztiak irabazi zituen eta beraz arazorik gabe lortu zuen txapela amaiur izan zen bigarren basaburua iru irugarren eta txantrea berriz laugarren. Horren ostean, talde mistoen norgeiagokak hasi ziren hiru mutil eta hiru neskek osatutako taldeekin. Kategoria honetan, berriozar garaia izan zen berriz ere, sasoi bikainean dagoela baiestatuz, imotz izan zen bigarren eta amaiur sakana irugarren basaburua berriz azken postuan klasifikatu zen. Datorren larun batetik aurrera, tiralari berriozartarrak Euskadiko laubider lau txapelketa irabazten saiatuko dira. Tira eta orain eh, gure kiosko digitala zabalduko dugu eta egunkariak eh, ikusiko ditugu orain egunkarien eh, edizio digitalek zer esaten duten berria egunkarian ondoko titularria nabarmendu dezakegu beste kaleratze bat atzeratu dute burlatako familia baten etxe kaleratzea gelditu dutela nabarmentzen du beraz berria egunkariak bestelako kontuen artean hauxe HTaren aurkako asamblea da desegitea era erabaki dute eta gainontzeko gaien eh, artean parlamentura jotzen du berriak bozak aurreratzea baztertu du barzinak bildu bigarren indarra izan daitekeela argudiatuta. Hori esek eh, beraz titular nagusiak, baina temperatura eta eguraldiari buruz eh, ere, eguraldiari buruz hitz egiten digu, ondoko titularrearekin giro zakarrean nagusitoka da gaur, Euskal Meten arabera, sortzi eta amairu graduko temperaturak izanen dira gehienez, eta Kaskabar ere egin dezake. diario de noticias egun kari hartuko dugu orain eta hause lerreburu nagusia asfiko zuzendaria gazteizen atxilotua guardia zibilaren aurrean deklaratzeari uko egin dio. Bestelako kontuen eh, artean UPNren barne arazoak aipagai ditu diario de noticiasek. UPNren zuzendaritzak hauteskundeak aurreratzeko momentua ez dela erantzun dio Miguel Sanzi. Eta ekonomia kontuetan hause gamesak Nafarroan eginen dituen kaleratzen euneko laro geitama bikakotx oinarrizko langileenak izanen dira. Bukatzeko aurretik ere ikusi dugun beste gai bat, burlatako familiak bere etxea bi urtez mantendua izanen du desjabetzea geldiarazi ostean. gara egunkari hartuko dugu eskuartean orain eta hause e, eh, egunkari horrietan nabarmentzen dutena bilduk atzera botako ditu UPN-ek aurkeztutako aurrekontuak antisozialak direlako. Beste kontuen artean, eh, zabor eh, bilketaz eh, mintzo da gara, zabor bilketari buruzko informazio batzorde propioa eratuko da altxasun. Eta bukatzeko, ekonomia kontuak asfi hauzia, onako titularrekin, asfiren zuzendari nagusia atxilotu duten, bere ganatze bide gabe eta diru zuriketa leporatuta. Eta gaurko prentza irakurketarekin amaitzeko diario de Navarra hartuko dugu seme alaben zaintzagatik ematen den estedentzia airean horixe ba, gaurko edizio digitalean irakur dezakegun titularrik eh, handiena. Bestelako kontuen eh, artean hause gamesako komiteak parlamentuan azalduko du lantaldearen egoera. Eta bukatzeko eguraldiaz mintzo da diario de Navarra ere, temperaturek behera eginen dute gaur eta elurteak gertalitezke Nafarroan. Tira ba, gure kioskoaren e, persiana jeitsiko dugu, eta orain eguraldiari buruz mintzatzeko ordua iritsi zaigu. Ba, egunkariek eh, dioten bezala gaurkoa egun hotza izanen da, iru eta bederatzi gradu arteko temperaturak izanen ditugu berrio zarren, eta orain bertan 6 gradu markatzen du gure termometroak, eh, egunean zehar ez da hortik engeiegi mugituko. Orain bertan eh, zerua estalitan daukagu, eta e, euriak izan ditzakegu eguerditik aurrera. Hau izan da dena, beraz, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren eh, sintonian, FMko egun puntu sortzian, edota ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. puntu neten.